Oiga, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Que usted anda diciendo que usted y yo somos de los otros, compadre. Ay, ¿cómo cree, compadre? Pues entonces ya nos vieron. Y contágiate, pero del sabor de la mesa. ¡Ay! Y de nuevo, bailalo, jueguito. se le voltea. A mi compadre ya borracho se le voltea. Camina medio raro, vieras cómo se la dea. Camina medio raro, vieras cómo se la dea. Yo conozco a mi compadre de atrás tiempo. Yo conozco a mi compadre de atrás tiempo. Y les juro que mi compadre es muy serio. Y les juro que mi compadre es muy serio. Ah, pues ya que andamos en el ambiente, compadre. ¿Qué le parece si nos vamos a chupar? Pues está bien, compadre. ¿Y la botella? es para darnos valor. Que no le digan, que no le encuentren, que traigo flores, a media frente, que bugambilia, con dos panchos que ya lo saben, solito al rancho, nos vale más, que nos critiquen y que hagan leña, de lo que hagamos, no nos importa, somos felices y muy felices. se le voltea. A mi compadre ya borracho se le voltea. Camina medio raro, vieras cómo se la dea. Camina medio raro, vieras cómo se la dea. Yo conozco a mi compadre de atrás tiempo. Yo conozco a mi compadre de atrás tiempo. Y les creo que mi compadre es muy serio. Y les creo que mi compadre es muy serio. Oiga ya, compadre. ¿Qué pasó? Ya hablando bien, ¿usted cree que yo soy maricón? Dígame la verdad. ¿Cree que yo soy maricón? No, compare, como cree, compare? Pues fíjese que sí estoy. Que no le digan, que no le cuenten, que traigo flores, a media frente, que bugambilia, Don Pancho, que ya lo saben, todito el rancho, nos vale más, que nos critiquen y que hagan leña, de lo que hagamos, no nos importa, somos felices y muy felices. Que no le digan, que no le cuenten, que traigo flores, a media frente, que bugambilia, Don Pancho, que ya lo saben, todito el rancho, nos vale más, que nos critiquen y que hagan leña, de lo que hagamos, no nos importa, somos